Simat punya cerita. Ini dikirimkan oleh Nini Klenyem. Dengan judul Disilih Rogone. Oh kanca sing dhewe iku sakwene seniman panggung gamben ning eman dheweke ora kawentar amarga pakaryane sing utama biyene guru dadi jiwa senimane iku mung disalurake sak jabane tugase minangka guru yen selo kaya ngene iki dijak manggung koncone oke okay, wae nanging yen dong ora ana job sing diutuni ya mung anggone mulang kuwi. Jontro lelakone wong urip mono ora ajeg. Mergo kesandung kahanan. Anggone dadi guru dilereni mergo nerak angger-anggering pemerintah. Saiki gelem ora gelem ya mung ngurip-urip jiwa senine. Ambyurining seni ketoprak. Semono mau yen kancane sing wis padha duwe jeneng kondang ajak main. yen ora dicangking kancane ya trimo nganggur ngetekur jeneng wis nate dadi guru turuk kerep ngetoprak mula basa lan sastrane ora nguji wani kena diunekake nyedhaki sampurna apa meneh jaba ngetoprak yen ana sanak sing ngrasakake dhewe ya dadi pranatacara ing pahargyan apa wae gandeng sinaune ngaji mumpuni turuk wonge luwes lan trampil Mula ing madyaning pesrawungan dhewe tansah kanggu. Umpamane ngisi pengajian, nuju pake kenduren, tandang upacara layon, nyembelih kewan kurban lan liyane. Apa wae ditandangi sauger ngetokake rejeki halal. Saiki dheweke gamblok grup krawitan ing desa Sendogan tempel buku. Disambi melu muring-muring ketoprak. Lakon ing kene mau sing diceritake dheweke marang tim Cima sepuh krawitan mau asmane Pak Bagio iki jeneng singlon ing sakwijine wektu Pak Bagio lagi nggarap sawai mergo uripe pancen saka tetanen nalika dheweke macul weruh watu gedhe jegelep neng tengah sawah umpama watu iki tak singgirekte mesti oleh nyambut gawe luwih penak batine mangkono Nusono Pak Bagio macuri sak ubengi watu kuwi supaya gampang didongkel. Bareng wis rinoso gampang banjur diogek-ogek dhewe. Ning gandeng saking gedine watu sidone yo ora Pak Bagio banjur njaluk tulung wong papat dongkel watu kuwi ning tetep ora kuat. ngimpi diteponi wong tua sing nyandang menganggone cara kejawen jantep wong mau kondo wah kowe kuwi ganggu papan dolanan bocah-bocah saiki njur do rewel lho nek saiki do nempuhake yang ngene iki njur piye Pak Bagio takon Anjenengan punika sinten lan daleme pundi Yen kowe arep ngerti sebutan wae aku yang sarip omah kuwi kidul bendungan kuwi nek kuwi arep pindah watu kae kudune rak taren aku dhisik dadi ora gawe gelaning bocah-bocah wong kae papan dolanane Pak Bagio kroso yen lagi ditekani lelem. sebab wong iku ngaku saka kidul bendungan mongko ing kono mung ana wit uli gedhi mula wangsulane Pak Bagio ngakoni klerune oh inggih Yen ngaten kula nyuwun pangapunten, sela punika badhe kula singkiraken awit ganggu anggen kula garap sabin. Wong tuwa mau mantuk-mantuk banjur kondo. Koe wong becek, gelem ngakoni luputmu. Dodo klerak-klerumu. Yah, kono singkirna watune ora usah golek kanca. Tekan kono Pak Bagio nglilir. Jur lungguh delek-delek nganti suwe banget karo mikir-mikir. niate arep dibuktekake Watu kuwi sesuk arep didongkel dhewe yen kena ateges oleh tetemunan karo lelembut mau nyoto wayahe wong menyang sawah Pak Bagio baleni macul-macul saubengi watu mau ongkek-ongkek diwi. Elah eh, dalah. Watu mau gampang wae digeser-geser nganti tekan galengan. Pak Bagio lega atine ateges setemon gon mimpi mau nyoto. Let pirang dina saka anggone dongkel watu Pak Bagio lara panas. Nadian wis dipijetake lan diperiksake dokter. Ewa semono loroni rasudo Keporo harap tangilan naku wai kudu Dilawani keluargani Ahani ing grup kerawitanan kruga podo ngerti Mulo gilir podo tilik Emane pak bagio rakondo popo Bareng ditilik koncone penulis pak bagio njaluk di tangan akilan lungguh Koncone penulis mau sing jenengi daliman iki jeneng sing lonjur matur Engkang dipun rausakan pun pak aja ngundang aku pak ning aku iki yang sarip sing nunut papa ning awake bagio ngono swara sing metu saka lisane pak bagio Suara mau kaya suara wong sing wis tuwek keklek daliman jondel sawise mudeng dhewe mangsuli yang Pak Kartin dikomboten leres mesakaken raganipun Pak Bagio kang jenengan panggeni lha punika yang rak pirsata sampun tigang minggu lawasipun Pak Bagio nandang rogo madal salwiring sodo yen Pak Bagio ngantos boten kiat utawi boten ngukup punapa yang boten ajri dateng benduripun gusti kang mau kuwaos awit kita punika rak sami-sami dipun titahaken namung alamipun menungso boten kalian alamipun titah ingkang boten kasat netro wah Wajib boleh wong limpat duwe piandel sing gede Ya, wis ngene ya. Senajan aku krasan mapan ing rogane Bagio aku tak mulih, ning aku njaluk sangu. Punapa sangu ingkang dipun kersakaken, Yang? Aku dusana kembang setaman, sajen uga pepak lan penganggon manten sak judu. Arep dagem karo nyaiku. Dene bubar siraman aku dandanono tak bali ning omahku. Panjaluke roh kang mapan ning anggane Pak Bagio mau dirungu dening wong akeh. mulo gage bakal dituruti. Dino candake penganggon manten sak judhe wis disewakake. Sajen pepak wis sumadyana ing meja, banyu kembang setaman cumawis. Kari nunggu wayah opo yang sarip jaluk disiramilan sagu bali ninggal awake Pak Bagio. Wayah bubar beduk yang sarip kondor. Wes, aku saiki podo siramono kaya manten. Luar golan anak buai podo bikup tumandang nyirami urut boko siji. Pak Bagio dilunggu hakening dingklik nganti kemput kabeh keratan nyirami. Bareng wis rampung dilap banjur didandani manten, dilunggu hake ngadep sarjen lan penganggun manten putri sing wis disedia hake ngesandiki kono. Sakwi semesa mesem sedelok yang sarip banjur kondo. Koe kabeh kui wong becek-becek. Pes ya, saiki aku dak bali. kondo ngono Pak bagion jaluk dilawani ngadeg. Sikile banjur tumapak melaku metu sokon jerun ngomah. Bareng anggoni lumlaku wis tekan wates pekarangan. awai Pak Bagio banjur mak klemprek ambruk. Tinampanan anak buai sing tansah gopo do ngampingi. Dene penganggon manten putri tetep digawa sesepuh dusun ngetutake nih Pak Bagio. Pak Bagio banjur dibopong, digawa mlebu menyang dituro aki, Penganggon manten dilukari. Semenuga penganggun manten putri uga banjur diselehake. Nganti meh surup lagi nglilir bareng wis melek Pak Bagio banjur obo njaluk teh hangat. Suarane wis pulih kaya suarane Pak Bagio sekawit. Kabeh padha seneng lan ngaturake puji syukur ing kersane Hyang Kang Murbeng Telung minggu suwene Pak Bagio disilih togone dening roh halus sing dadiake susah keluargane. Dene wektu saiki wis waras kaya wingi kuning. Iki crita nyata. Salam Cimatres, salam misteri. Au!